Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Dvadeset je travnja 1945. godine. Adolf Hitler slavi svoj 56. rođendan. Po posljednji put u Berlinu okupili su se najmoćniji ljudi Trećeg rajha. Herman Göring, Heinrich Himmler, Josef Goebbels, Joachim von Ribbentrop, Martin Bormann i Albert Speer. Na sastanku prisustvuju zapovjednici kopnene vojske, ratnog zrakoplovstva i mornarice. Sastanak nije održan u kancelariji Rajha. Ogromne dvorane te kancelarije s porfirnim i mramornim pločama, teškim vratima i brojnim svjećnjacima sada su bile prazne. Savezničko bombardiranje pretvorilo ih je u ruševine. Sastanak se održao u bunkeru koji se nalazio ispod stare kancelarske palače i vrta. Povjesničar Hugh Trevor Roper u knjizi Posljednji dani Hitlera ovako opisuje taj bunker. Führer bunker sastojao se od 18 soba, sve su bile male, uske i neudobne, s glavnim prolazom u sredini. Ne bi moglo biti većeg kontrasta nego što je između egipatskog raskošja, soba nove kancelarske palače i ovih bijednih mišolovki, u kojima je sad umanjeni dvor iskazivao Hitleru još uvijek pokorno poštovanje. Hodnik po sredini dijelio se na dva dijela. Na strani koja je bliže pregradi, prostor je služio kao opća dnevna soba, a sobe koje su graničile s njom bile su ove – potrebni dnevni uredi, soba za pranje, stražarske sobe, rezervna telefonska centrala i električna centrala. Iza pregrade nalazio se hram nad hramovima. Tamo je glavni hodnik postao osoba za konferencije, u kojoj je Hitler predsjedavao dnevnim štapskim konferencijama. Jedna vrata nalijevo vodila su u odjel od šest soba, u privatni stan Hitlera i Eve Braun. Svi moćnici Rajha molili su Hitlera da ode iz Berlina crvena armija neumoljivo je napredovala prema glavnom gradu Njemačke. Hitler je pristao samo na stvaranje sjevernog i južnog zapovjedništva, ako saveznici prepolove Njemačku na dva dijela. Za zapovjednika sjevernog zapovjedništva postavljen je admiral Karl Dönitz, a za zapovjednika južnog zapovjedništva postavljen je feldmaršal Albert Kesselring. Hitler je ostavio mogućnost da on sam preuzme to zapovjedništvo ako iz Berlina ode na jug Njemačke. Prije konferencije Hitler je izašao iz bunkera u vrt kancelarije Rajha. Povjesničar John Erickson u knjizi Put do Berlina piše podne 20. travnja Hitler je izašao na zrak prepun prašine u vrt kancelarije Rajha, koja se pretvorila u smetište posuto starim konzervama i slomljenim granama. Bio je to pogrbljeni i drhtavi Führer, koji je izvršio pregled vojnika SS divizije, Frunzberg i dječaka Hitler Jugenda. Hitler je muškarcima i dječacima zaželio sve najbolje, tada je okrenuo leđa danjem svjetlu i otišao pod zemlju kako bi pozdravio česitare koji su se okupili kako bi mu zaželjeli sretan rođendan i sudjelovali na čudnoj, bolnoj i beznadnoj ratnoj konferenciji. Jer situacija je imala sve znake na dolazeće katastrofe. ovoj devetoj armiji, posebno njezinom desnom boku, prijetilo je okruženje i uništenje. Između devete i četvrte pancer armije otvorila se velika rupa. Tenkovi maršala Konjeva bili su na ulazu u Cosen, sjedište njemačkog glavnog stožera. Von Manteufelova treća pancer armija bila je odvojena od glavnine snaga i prijetio je napad na sam Berlin. I saveznici su odlučili čestitati rođendan Fireru. Američki i britanski bombarderi zadnji su put bombardirali Berlin. Napad je zaustavio život u tom gradu. Stali su tramvaji, prestala je voziti podzemna željeznica, pošta nije pokupljena, smeće nije odvezano, nestalo je struje. U 11 sati ujutro na Hitlerov rođendan topovi Crvene armije pod zapovjedništvom maršala Georgija Konstantinovića Žukova otvorili su po prvi puta vatru izravno na Berlin. 26. travnja 1945. 464 tisuća crvenoarmejaca podržano od 12.700 topovskih i minobacačkih cijevi i od 21.000 višecijevnih raketnih bacača, strašnih kaćuša i 1500 tenkova i samohodnih topova krenuli su u konačni juriš na Berlin. Borbe na prilazima tom gradu bile su strašne. Neke satnije crvene armije spale su na jačinu ojačanog voda. Njemačke gubitke nitko nije ni brojao. Ali Berlin je za Sovjete bio brlog fašističke zvijeri i nitko sada nije namjeravao odustati od završnog juriša. 16. i 18. sovjetska zrakoplovna armija poslale su stotine zrakoplova na Berlin. I tako je počeo taj završni juriš. John Erickson piše. Topovi su neumorno orali ulice i trgali trgove i vrtove. Zgrade su se lomile u velikim gromadama. Kako je većina prozora bila zabijena daskama ili zazidana, sovjetski topnici rušili su zgradu po zgradu kako bi istjerali njemačke snajperiste i strojničare. Ulice, posute mrtvima, bile su prepune gorućih olupina tenkova i vozila. Iz njih su visjeli mrtvi, ranjenici koji se nisu uspjeli izvući iz tih gorućih metalnih ljuštura. Žene bi povremeno izlazile iz skloništa i podruma kako bi na ulici nabavile vodu. Granate bi njihova tijela bacale po zidovima i ulazima. Kad više nitko nije mogao izaći van, mrtvaci su se slagali u ormare i prolaze. Kad bi bombardiranje prestalo, jurišne skupine crvene armije krenule bi u napad. Borbe su bile strašne, borilo se za svaku sobu. Berlin je nalikovao na pakao. U gradu, u skloništima i podrumima vladala su takozvana podrumska plemena, koja su držala svoj teritorij. Pored njih u gradu su stravu izazivale još dvije skupine. John Erickson piše. Kad je prestalo bombardiranje i kad su kroz kuće i ulice prošle jurišne skupine crvene armije, onda bi došla pijana, okrutna i grabežljiva rulja silovatelja i pljačkaša. Vrata bi se otvorila u stresak, svjetlo baterijske svjetiljke osvjetlilo bi mrak, traka svjetlosti prešla bi preko lica okupljenih žena. Odabrane žene bile bi izvedene, svezane ili pod prijetnjom oružja. Gdje nisu divljali Rusi, SS je progonio dezertere – te posebne ubilačke jedinice posuda su, prema zapovjedima mladih časnika koji nisu priznavali nikakav izgovor, vješale vojnike. 30. travnja 1945. oko podneva vojnici 150. i 171. strljačke divizije zauzeli su položaje oko Himmlerove kuće, kako su crveni armejci nazivali zgradu ministarstva unutarnjih poslova, i spremali su se za napad na Reichstag. Oko 13 sati 89 topova kalibra 152 i 203 mm otvorilo je vatru na zgradu njemačkog parlamenta. Dok je zgrada nestajala u oblacima dima i prašine, tri pukovnije crvene armije dobile su zapovjed za napad. Narednik Išhanov kleknuo je do satnika Neustrojeva, zapovjednika iz Vidjačke satnije, i zamolio ga da mu dopusti da bude prvi koji će ući u Rajstag. Neustrojev mu je dao dopuštenje. Narednici Jegorov i Kantarija iz izviđačke satnije dobili su na čuvanje crvenu zastavu sa srpom i čekićem. Nakon desetak sati borbe, Jegorov i Kantarija postavili su crvenu zastavu na vrh Rajstaga. Proći će još nekoliko sati dok zgrada parlamenta ne bude očišćena od njemačkih vojnika. I dok su se crveni armejci probijali kroz sobe Rajstaga, Hitler se opraštao od svojih suradnika. Hugh Trevor Roper piše. Hitler je dovršio ručak i njegovi su gosti bili otpušteni. Neko vrijeme ostao je u svojoj sobi, a zatim se pojavio u pratnji Eve Brown. Tako je došlo do druge svečanosti oproštaja. Borman i Goebbels bili su tamo prisutni s Burgdorfom, Krebsom, Hevelom, Naumanom, Fosom, Rattenhuberom, Hegelom, Ginšom, Lingeom. A bile su i četiri žene. Gospođa Kristijan, gospođa Junge, gospođica Krieger i gospođica Mansiali. Hitler i Eva Braun rukovali su se sa svima, a zatim su otišli u svoje odaje. Osim visokih svećenika i malobrojnih, čija će služba biti potrebna, svi ostali su otpušteni. Čekali su u hodniku. Čuli su samo jedan hitac. Poslije intervala ušli su u sobu. Hitler je ležao na divanu natopljenom krvlju. Pucao je u usta. Eva Braun bila je također na divanu, isto tako mrtva. Revolver je ležao pored nje, ali ga nije upotrijebila, jer je progutala otrov. Sat je pokazivao 15.30. Nakon Hitlerove smrti urušio se Treći rajh, koji je trebao trajati tisuću godina. Saveznici su tražili bezuvjetnu predaju i to su i dobili. I sada se postavilo pitanje što napraviti s Berlinom i Njemačkom, koji su Hitler i nacistički pokret ostavili u ruševinama. Neki su namjeravali urediti Njemačku tako da više nikada ne bude sposobna povesti novi rat. Govori doktor Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kad je Hitler izvršio samoubojstvo i u danima dok e, još Treći rajh postoji zapravo službeno sa njegovim nasljednicima i još neko vrijeme nakon što je je zapravo bilo potpisano, e, postojalo je naravno više vizija kako urediti e, srce Europe puno kompliciranija je bila priča ili vidljivo kompliciranija je bila priča na američkoj strani e, jer je e, jedan američki židov, ministar financija, e, imao zapravo najradikalniji plan da se Njemačka pastorizira i da joj se ne dopusti razvoj nikakve industrije nego da žive od krava i poljoprivrede ne bi li svijet se sačuvao od potencijalne njemačke opasnosti što je bilo naravno odbijeno. O sudbini Njemačke raspravljalo se na prvom susretu Velike Trojice. Od 28. studenog do 1. prosinca 1943. Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill i Josip Isarionović Stalin raspravljali su o tome kako pobijediti u ratu i kako oblikovati Europu nakon pobjede. Na toj Tehranskoj konferenciji dogovoreno je da će se granice Poljske pomaknuti na zapad i da će istok Poljske ostati u sovjetskim rukama. Poljske granice mogle su se pomaknuti na zapad samo na štetu Njemačke. Churchill je to komentirao riječima ako Poljska nagazi na njemačke prste, mi tu ne možemo ništa. William Smeiser u knjizi Od Jalte do Berlina, hladnoratovska borba za Njemačku, piše – nakon što su odlučili da će Njemačka izgubiti svoj teritorij na istoku, trojica vođa provizorno su se dogovorila da će ostatak Njemačke biti podijeljen u nekoliko manjih država, kao što je to bilo prije 1871. godine. Roosevelt je predložio podjelu Njemačke na pet dijelova. Prusiju na sjeveroistoku, Hanover i donji dio Njemačke na sjeverozapadu, Saksoniju i područje Leipziga na istoku, Hesse Darmstadt i Hesse Kassel na zapadu i Bavarsku Baden i Württemberg na jugu. Dok će tih pet dijelova imati samoupravu, organizacija Ujedinjenih naroda u nastajanju nadzirat će strategijski osjetljiva područja poput Kila, Kilskog kanala i Hamburga, kao i područje Rura i Sara. Churchill je podržao Rooseveltovu ideju, ali je nadodao da se treba oštro postupati s Pruskom. Druge njemačke države mogle bi se ujediniti u neku vrstu Dunavske konfederacije i prema njima moglo bi se blaže postupati. Stalin je izjavio da mu se sviđa ideja podjele, ali je rekao da mu treba još vremena kako bi ju proučio. Dodao je da bi saveznici morali priznati njemačku želju za ujedinjenje, koja će i dalje biti jaka. Do konferencije na Jalti saveznici su se dogovorili da će Njemačka biti podijeljena na okupacijske zone kojima će upravljati zemlje pobjednice. Na Jalti je još odlučeno da prema Njemcima okupacijske snage neće imati drugih obveza osim da im pruže minimum potreban za život. Kad je završio rat, bilo je jasno da zemlje pobjednice imaju različite poglede na uređenje nove Njemačke. Francuska je htjela naplatiti ratnu štetu pod svaku cijenu i osigurati se od stvaranja buduće nove jake Njemačke. Sovjetski savez htio je također naplatiti ratnu štetu, ali imao je još nešto na umu. Jer Stalin je dobro znao da drugi svjetski rat nije poput drugih ratova. U razgovoru s Milovanom Đilasom Stalin je rekao Ovaj rat nije kao ratovi u prošlosti. Svatko tko okupira teritorij također mu nameće svoj društveni sustav. Svatko nameće sustav tamo gdje dopre njegova vojska. Drugčije ne može biti. Sovjetski savez je vrlo dobro shvaćao potencijal kojega e, Njemačka ima i Stalin je bio zagovornik jednog prilično ovako hrabrog plana i plana koji je imao manje uporište u stvarnosti no što se možda moglo e, pretpostaviti da se e, Njemačka integrira, da sovjetska vojska zapravo nadzire onaj dio u kojega su oni ušli, a da se pomoću komunističke partije koja je trebala, e, komunističke partije Njemačke koja se trebala povezati sa, sa socijaldemokratskom partijom na zapadu, da zapravo penetrira i da se izvrši uspješna borba za srce i duše njemačkih građana koji bi onda spojili te različite zone, stvorili vlastitu e, novu Njemačku koja bi bila iako demilitarizirana, više okrenuta prema e, istoku. Što god su Sovjeti činili, međutim, pokazalo je da je plan bio preambiciozan jer Stalin kao da nije zapravo htio shvatiti realnosti na, na terenu. S jedne strane, ako ćemo se vratiti unatrag, e, dugogodišnja Hitlerova propaganda ili bar propaganda koja je bila posljednjih godina rata je pokazivala da Hitler e, da je glavni strah dolazi od e, bolševizma i, i tako dalje. S druge strane, iako su se Njemci borili protiv zapadnih saveznika, iako su i zapadni saveznici činili stvari koje nisu bile popularne, pogotovo Britanci sa bombardiranjem Drezdena i tako dalje, to ne znači da ih uvijek i tada nisu gledali u nešto povoljnijem svjetlu nego što su gledali Sovjete koji se nisu libili silovati, pljačkati, odvoziti iz zone u kojoj je sovjetska vojska ušla industrijska postrojenja i tako dalje i tako dalje. Konačno iako uz blagoslov Zapada, ali je Sovjetski savez bio taj koji je na uštrb Njemačke, Poljskoj dao zapadne e, granice, a sebi uzeo ono što je bilo nekada Poljsko na istoku. Sa svim, sa cjelokupnim tim paketom, sa arogantnim ponašanjem Sovjetskog saveza, teško iluzorno je bilo očekivati da će Njemačka otići na istok. I to su postepeno u sovjetskom e, vrhu shvaćali, pa je Stalin Đilasu i rekao ako bude zapad integrirao vlastite zone, onda mi znamo što ćemo učiniti sa našom e, zonom na istoku. Dok je u srpnju 1945. putovao prema berlinskom predrođu Podzdamu kako bi sudjelovao na zadnjem sastanku Velike Trojice, američki predsjednik Harry Truman bio je zaprepašten stupnjem razaranja koji je vidio u Europi a Truman je znao ponešto o razaranju. U Prvom svjetskom ratu služio kao topnik u američkoj vojsci i nagledao se mjesečevih pejzaža koje je za sobom ostavilo topništvo. Winston Churchill opisao je u ljetu 1945. godine Europu ovim riječima. Hrpa ruševina, kosturnica i tlo za raznožavanje bolesti i mržnje. Nacisti su pobili dobar dio europskog stanovništva i opljačkali su kontinent a u borbama za oslobođenje Europe razorena su cijela područja. Američki povjesničari Williamson Murray i Alan Millett u knjizi Rat koji treba dobiti ovako opisuju Europu nakon završetka drugog svjetskog rata. Najtraženija stvar u Europi nakon rata bila je hrana. Samo su savezničke okupacijske trupe imale zajamčenu opskrbu hranom. Dio te hrane nekako je našao put do crnog tržišta i izgladnjelih civila koji su radili težačke poslove za savezničke vojske. Jedine stvari koje su evropljani mogli ponuditi u zamjenu za hranu bile su seksualne usluge, ratni suveniri i umjetnička dijela. Ali ostaci koji bi ostali iza američke vojske nisu mogli prehraniti skoro stotinu milijuna ljudi koji su ovisili o nekoj vrsti pomoći u hrani i koji su morali preživjeti s manje od 1500 kalorija na dan. Godine 1946. okupacijske vlasti smanjile su dnevni obrok u okupiranoj Njemačkoj na 900 kalorija na dan. Posuda u Europi proizvodnja mliječnih proizvoda, kukuruza, žitarica i jaja pala je ispod polovine predratne proizvodnje. Jedino je povrća bilo u izobilju, ali uništena prometna mreža nije dopuštala da se ono dostavi do gladnih. Nizozemci su se prehranjivali jedući lukovice tulipana. U Normandiji među olupinama tenkova i vozila ležali su leševi pet tisuća krava. To je uništilo mljekarstvo u sjeverne Francuskoj. Pored krava u toj francuskoj pokrajini uništeno je oko tristotinjak tisuća stabala jabuka. Posuda po Europi mogle su se vidjeti takve slike uništenja. A najgore je bilo u Njemačkoj. Tamo je vladala glad, očaj, krivnja zbog počinjenih zločina i poniženje zbog izgubljenog rata. Njemačka je doista bila katastrofalno poražena. Ako gledate ukupne gubitke i ne mislim samo na ljudske gubitke. Brojke mogu različite stvari pokazati, naravno da su to bili užasni gubici, međutim, ako biste usporedili e, Njemačku prije rata i nakon drugog svjetskog rata, onda su oni razmjerno manji no što bi se očekivalo, jer su svi ostali Njemci manje više s istoka protjerani. Pa ste vi imali ogromni priliv Njemaca pred kraj drugog svjetskog rata koji su tako umjetno pokazali da je broj Njemaca zapravo se manje smanjuje no što, je to stvarno bilo sa, sa svim tim smrtima koje su doživjeli na različitim e, bojištima. Njemačka je dakle proživjela jedan šok prvo diktature koji je 13 godina vladao i e, Njemačkom i koja je E, doživjela da su se prvo sami obračunali sa, sa dijelom vlastitoga e, građanstva, da je prošla kroz torturu i, i takav užasni politički sustav, a, a onda je došao drugi svjetski rat koji ju je doista bacio na koljena i u određenom smislu uništio samopouzdanje njemački jedan otklon i strah zapravo da se nose sa vlastitom moći koju, koju danas posjeduju u gospodarskom i u, i u političkom konačnom smislu je dijelom posljedica vjerojatno toga užasnoga poraza e, kojim se dogodio i jednoga šoka kad se pogleda kakva Njemačka izgleda politički danas i kakva je prostorno izgledala pred drugi svjetski rat, to su ipak različite zemlje. Mislim, to što je nekad bilo nesporno Njemačko, e, svijest da to više vjer... nikada neće biti ponovo Njemačko je nešto što nije lako bilo e, prebroditi. 25. travnja 1945. godine na rijeci Elbi kod njemačkog grada Torgaua po prvi put susreli su se američki i sovjetski vojnici. Vojnici su jedni druge ponudili cigaretama, američki vojnici ponudili su sovjetski pivom, crvene armejci su uzvratili vodkom. Vojnici dvaju savezničkih država nazdravljali su skorom slomu nacističke Njemačke. O tom susretu ovako piše američki povisničar John Lewis Geddes u svojoj glasovitoj povijesti Hladnog rata. Tako je trebao završiti rat. Suzvicima, rukovanjem, plesom, pićem i nadom. Datum je bio 25. travnja 1945. Mjesto istočno-njemački grad Torgau na rijeci Elbi. Događaj prvi susret savezničkih vojski, koje su, nadirući sa suprotnih strana zemlje, presjekle nacističku Njemačku napola. Pet dana nakon toga Adolf Hitler raznio si je mozak ispod ruševina koje su bile sve što je ostalo od Berlina. Nakon nešto više od tjedan dana, Nijemci su se bezuvjetno predali. Vođe pobjedničke velike alijanse, Franklin Roosevelt, Winston Churchill i Josif Stalin, već su otprije izmijenili pozdrave i zdravice i nade za bolji svijet na dva ratna sastanka u Teheranu i Jalti. Međutim, niti taj prvi susret nije baš bio srdačan. Dvije vojske oprezno su pristupile jedne drugoj. John Lewis Geddes piše Zašto su kod Torgaua pobjedničke vojske oprezno prišle jedna drugoj, kao da očekuju posjetitelje s nekog drugog planeta? Zašto su njihovi zapovjednici inzistirali na odvojenim svečanostima potpisivanja njemačke kapitulacije? Ona za zapadni front potpisana je u Remsu u Francuskoj 7. svibnja, a ona za istočni front u Berlinu 8. svibnja. Zašto su sovjetske vlasti razjurile spontane proameričke demonstracije u Moskvi kad je objavljena vijest o njemačkoj kapitulaciji? Zašto su američke vlasti tijekom tjedna nakon potpisivanja kapitulacije naglo obustavile pošiljke pomoći Sovjetskom savezu da bi ih nastavile nakon nekoliko dana? Odgovor na sva ta pitanja je isti. Rat je dobila koalicija čiji su glavni članovi već bili međusobno u ratu, geopolitičkom i ideološkom. Ratni saveznici nakon rata kretali su se prema novom sukobu, kojeg će savjetnik američkog predsjednika Bernard Baruch i američki novinar Walter Lippmann nazvati hladnim ratom. Savjesnici su podijelili Njemačku na četiri okupacijske zone. Berlin, glavni grad Njemačke, podijeljen je po tom uzoru. 20 predratnih berlinskih distrikata ovako je podijeljeno. Osam istočnih uzeli su Sovjeti. Od šest južnih stvorena je američka okupacijska zona. Britanci su uzeli četiri središnja i zapadna distrikta, a Francuzi su dobili dva sjeverna. Podjela se temeljila na sporazumu iz Londona od 1944. Podjela je potvrđena na Potsdamskoj konferenciji. I tako je svijet dobio jednu od čudnijih političkih tvorevina – Njemačka je podijeljena na četiri okupacijske zone i njezin glavni grad podijeljen je na četiri okupacijska sektora. A odnosi između ratnih saveznika postali su sve gori i gori. I nije čudno da je prva kriza hladnog rata izbila u Berlinu. Potezi koji su doveli do prve berlinske krize 48. koja je izbila u ljeto 48. E, godine kada je sovjetski, sovjetska strana zaustavila najprije komunikaciju, ograničila pa onda zaustavila komunikaciju, tražila da se vlakovi moraju pregledati koji su išli, što je bio dogovor eh, prema Berlinu, da se moraju pregledati od sovjetskih vojnih zapovjednika, pa onda su rekli da jedan most koji je bio ključan treba popravak eh, i zatvorili taj, tu cestovnu komunikaciju. Britanski inženjerci su nudili pomoć u izgradnji novoga mosta dok eh, popravak ovdje traje što je bilo odbijeno i tako dalje, pokazalo se da dolazi do zaoštravanja. General Clay je bio šef u e, američki vojni e, u Berlinu i on je smatrao da bi trebalo pokrenuti zračni most tim da se nije znalo koliko će takva blokada trajati. Nakon ove blokade došla je druga blokada u smislu da je grijanje i dovod vode i svih tih stvari koji su, su bili povezani, naravno to je bio jedan grad, da su oni e, također bili zatvoreni. Zapad je reagirao na dva načina. S jedne strane je donešena odluka e, ili se tražilo rješenje koje bi opravdalo Trumanovu zapovjed u Berlinu ćemo ostati točka i s druge strane da se ipak ne uđe u rat jer za to e, obrazloženja ne bi bilo, to nije doduše željela niti jedna od dvije strane, vjerojatno ni Sovjeti ne bi e, u, ušli u sukob. Trebalo je izbjeći u svakom slučaju situaciju da se, koje je bilo prijedloga, ne samo e, što su, to što su zrakoplovi negdje stavljani u stanje pripravnosti, to je E, puno manji problem jer je bilo prijedloga da se izvedu tenkovi na, na ulice i da oni zapravo, jer je tamo veliki garnizon saveznički, da oni pokušaju podignuti tenziju u smislu da se oslobodi komunikacija, što, što je Truman izrečito za, zabranio jer je poselo opasno da se isto učini sa suprotne strane i onda se zapravo imali situaciju od koje je jedino mogla eskalirati e, u, u ratni sukob. U zimu 46. na 47. britanska vlada, koja je od kraja rata pružala Grčkoj i Turskoj ekonomsku i vojnu pomoć, objavila je da to više ne može činiti. Jedina sila koja je mogla preuzeti tu ulogu bile su Sjedinjene američke države. Prije novog velikog američkog angažmana u Europi trebalo je uvjeriti američki kongres sa značajnim brojem republikanskih senatora i kongresmena koji su se protivili bilo kakvom ostanku u Europi i daljem petljanju europske poslove. U veljači 1947. predsjednik Truman, njegov novi državni tajnik George Marshall, ratni načelnik Združenog stožera i Marshallov pomoćnik Dean Acheson primili su u ovalnom uredu delegaciju kongresa. Dok je Marshall objašnjavao ono što će kasnije biti poznato kao Trumanova doktrina i Marshallov plan, kongresmeni i senatori odgovarali su primjedbama da Amerika vadi kestenje iz vatre umjesto Britanije, te da će novi teret biti prevelik za proračun a onda je riječ uzeo Dean Acheson. U svijetu su ostale samo dvije velike sile, Sjedinjene američke države i Sovjetski savez. Doveli smo se u situaciju koja se ne može ni sa čim usporediti od drevnih vremena. Od oba Rima i Kartage nije bilo takve polarizacije sila na ovom planetu. Pružajući pomoć zemljama kojima prijeti sovjetska agresija ili komunistički prevrat, Sjedinjene države štite i svoju sigurnost i slobodu uopće. 12. ožujka 1947. godine američki predsjednik Harry Truman najavio je doktrinu koja je poslije po njemu i dobila ime. Grčka i Turska dobit će pomoć od Sjedinjenih američkih država. Ta je pomoć bila sastavni dio nove, kako je Truman u svom govoru izjavio, globalne borbe dva načina života. Jedan način života temelji se na volji većine, i ističe se slobodnim institucijama, vladom izabranih zastupnika, slobodnim izborima, jamstvom individualnih sloboda, slobodom govore i vjere te nepostojanjem političkih prinuda. Drugi način života karakterizira volja manjine koja se nameće većini, oslenjajući se na teror i pritiske, kontroliran tisak i elektroničke medije, namještene izbore i gušenje osobnih sloboda. 5. lipnja 1947. govoru na Harvardskom sveučilištu američki državni tajnik George Marshall pozvao je na pokretanje velikog programa pomoći za obnovu Europe. Taj program, kasnije nazvan Marshallov plan, trebao pomoći Europi da razvije zdravu ekonomiju bez koje po Marshallu nije moglo biti političke stabilnosti i mira. Pomoć je ponuđena i zemljama istočne Europe ali Stalin je izjavio da je plan pomoći kapitalistička zavjera. Samo je jedna zemlja u koju su ušle trupe Crvene armije prihvatila pomoć. Bila je to Čehoslovačka. Na pritisak komunističke partije Čehoslovačka vlada povukla je poziv za pomoć. U veljači 1948. manje od deset godina nakon Minhenskog sporazuma, komunistička partija predvodila je puč protiv Republike u Čehoslovačkoj. Tom je zemljom zavladala komunistička partija. U Njemačkoj je već stvorena Bizonija, ekonomska unija američke i britanske okupacijske zone. U ožujku 1948. na vijesti iz Čegoslovačke zapadnoevropske zemlje potpisale su Briselski sporazum koji je prethodio stvaranju NATO-a. Počeli su i pozivi za stvaranjem zapadno njemačke valute i vlade i to je dovelo do sovjetskog odlaska iz savezničkog kontrolnog vijeća koje je upravljalo Berlinom. Činilo se da je sukob oko Berlina i Njemačke neizbježan. Da bi se to izbjeglo, prišlo se zamisli u koje mnogi nisu tada vjerovali da se pokuša uspostaviti zračni most. Američki zrakoplovni general koji je bio nadležan u Wiesbadenu za e, zračne snage bio Curtis LeMay vrlo poznat iz bombardiranja Njemačke tijekom drugog svjetskog rata, angažiran i u e, operaciji bacanja atomske bombe i kasnije e, šef američkog zrakoplovstva tijekom kubanske raketne krize 62. godine. Čovjek sigurno koji nije bio blag i imao je prilično svoja oštra viđenja sovjetske e, strane. Međutim, činilo se da zračni most postaje jedino rješenje i konačno zračni most je i odnosno ti letovi koji su išli preko, prema tri odvojena zrako, e, zračne luke u, u zapadnim sektorima Berlina e, su bili neprestano kako je kriza kulminirala prema ljetu 48. bili su neprestano napadani od, odnosno simulirani su bili jakovi napadi sovjetskih zrakoplova prema, prema tim teretnjacima koji su prevozili uobičajenu količinu opreme. Berlin 1948. E, godine je, zapadni Berlin je bio velik grad, bez obzira na sva stradavanja, on je imao 2,3 e, milijuna stanovnika 48. i prehraniti takav broj ljudi i ne samo prehraniti nego i grijati, grijati ima dovoljne količine ugljena i tako dalje je pothvat koji je granič, kao što sam rekao, to je, mnogi su sumnjali da se to može učiniti. Međutim, i Clay i, i e, e, Lamey i ostali su smatrali da to da, se treba pokušati i e, je bila užasno skupa operacija, međutim ta operacija je pokazala, pogotovo kad su kad se vidjelo jer su se jer se cijeli berlinski korpus ljudi počeo živjeti solidarno i smatrali su da je to njihova najbolja nada, počelo je uskoro davati rezultate, odnosno oni su u određenom vremenu dosegli tu potrebnu količinu namirnica koliko je mjesečno trebalo e, isporučivati i, i tu, je, tu se pokazala sva besmislenost daljnje blokade jer je grad izdržao, samo je, samo je još propagandnom smislu doživio e, uspjeh. Dvadeset ožujka 1948. održana je zadnja sjednica Savezničkog kontrolnog vijeća. Sastanak je tekao uobičajeno. Četiri okupacijske sile, podijeljene u dva ideološka bloka, izmjenjivali su argumente oko pitanja koga njemački narod više podržava, sovjetsku vlast ili zapadnu. Tada je riječ uzeo general Vasili Sokolovski, koji je prije oktobarske revolucije bio učitelj, a u ratu se proslavio u bitkama za Smolensk. Sokolovski je zatražio objašnjenje o razgovorima koje su tri zapadne sile vodila u Londonu u veljači i ožujku. Njegove kolege, to su bili generali Sir Brian Robertson, Pierre Koenig i Lucius Clay, odgovorili su mu da je njegov zahtjev razuman i da će njihove vlade dati odgovor na to pitanje kada se odobri izvještaj s konferencije u Londonu. Sokolovski nije čekao na taj prijevod. Ustao je i odgovorio. Ne vidim smisla u nastavku ovog sastanka. Proglašavam ga završenim. Sovjetska delegacija ustala je i izašla iz sobe. Sokolovski je bio predsjednik Savezničkog vijeća za mjesec ožujak. Kako više nije sazvao novi sastanak, bio je to nakon tri godine kraj rada Savezničkog vijeća koje je upravljalo Berlinom. Vrijeme za razgovore je prošlo. Uskoro će stvari doći na rub rata koje su stvari prethodile uspostavi opće blokadi. Osim ovih trzavica koje su se događale na terenu, bio je čak jedan nesretni slučaj kada je e, britanski e, teretni zrakoplov koji je vjerojatno imao nešto neiskusnijega pilota išao u dogovorenom rutom prema Berlinu da je jedan od sovjetskih aviona vježbao napad. E, ovaj se pilot uspaničio, skrenuo je sa, sa trase, udario je u sovjetski avion i cjelokupne posade i sovjetski pilot i posada britanskog aviona je stradala i to, je, to su bili takvi situacije koje su izazivale dodatnu krizu. Međutim, e, prije toga nemogućnost dogovora na vrhu, na razini ministara vanjskih poslova i odluka koja je došla nakon što je moskovski sastanak propao da se u Londonu zemlje Beneluxa zajedno sa tri e, okupacijske e, sile zapadne dogovore, to je takozvani londonski dogovor oko valute u zapadnoj Njemačkoj i zapravo stvaranja države na zapadu je bio jedan od pokreta koji pokazuju da niti je Zapad imao konačni plan i viziju kako, zap, kako zapadnu Njemačku ili Njemačku urediti, odnosno pokazuju da su oni reagirali na sovjetske podražaje koji su e, išli ka zaoštravanju imajući opet sa sovjetske strane sovjetski cilj, a to je ta nekakva neutralna Njemačka koja bi onda nagnula se ipak nešto više na istok, ali svakako bila demilitarizirana. Na, na tu odluku kada je sovjetski maršal koji je vodio, bio inače zamjenik Žukovljev zamjenik, načelnik stožera njegovog kad je e, vođena ofenziva za, za Berlin 45. godine, on je tražio na sastanku od svoja tri kolege sa zapada informaciju što se u Londonu događalo. Clay mu je odgovorio da ovdje u Berlinu neće razgovarati ni o kakvim e, londonskim e, sastancima, na što se ovaj, ustao i iza njega uredno su izašli svi njegovi suradnici i time je zapravo to zajedničko vijeće četiri okupacijske sile prestalo e, postojati i išlo se u blokadu Berlina. 26. lipnja 1948. zrakoplovi američkog ratnog zrakoplovstva tipa C-47 glasovite Dakote dopremili su 80 tona hrane u Berlin. Grad je za preživljavanje trebao 4,5 tisuće tona hrane, ogrijeva i drugih potrepština. Najbolji put za opskrbu zapadnog Berlina vodio je naravno preko kopna, kroz koridor koji je prolazio sovjetskom okupacijskom zonom. Ali kopneni put bio je blokiran. Slanje konvoja vjerojatno bi dovelo do incidenta koji bi mogao uzrokovati rat. Na kraju je predsjednik Truman dao odluku da se krene u zračni most, jer takav način prevoženja pomoći u zapadni Berlin predstavlja manji rizik od naoružanih konvoja. 23. srpnja 1948. u grad se vratio američki general Lucius Clay kako bi organizirao zračni most. I Clay je uspio napraviti ono za što su mnogi mislili da je nemoguće. Organizirao je opskrbu zapadnog Berlina i zraka. Berlin je dnevno trebao 4500 tona hrane, ogrijeva i drugih potrebština. Zrakoplov C-47 mogao je nositi 2,5 tone tereta. Zrakoplovi tipa C-54 mogli su nositi 10 tona, a veliki C-74 25 tona. Ali njih je proizvedeno samo 12 komada. Zrakoplovi za opskrbu zapadnog Berlina došli su od po svijetu. 20. skvadron transportnih zrakoplova došao je iz zone Panamskog kanala, 54. skvadron došao je s Aljaske, 19. iz Havaja, 17. iz Montane. Uz američke zrakoplove u zračnom mostu sudjelovali su i britanski zrakoplovi su slijetali na tri aerodroma, Tempelhof u američkom sektoru, Gatovu u britanskom i Tegel u francuskom. Do Berlina odjela su tri zračna koridora, koji su bili ostavština iz 1945. godine. Za željeznički i cestovni prolaz do Berlina zapadne sile imale su samo uspjeno odobrenje, koje su u lipnju 1945. godine dobile od maršala Žukova. Potreba pak za sigurnošću u zračnom prometu nalagala je propisivanje i potpisivanje protokola o zračnom prometu prema Berlinu. Protokoli su potpisani u studenom 1945. i listopadu 1946. U studenom 1945. zapadne sile predložile su uspostavljanje tri 20 milja široka zračna koridora, koja bi spajala Berlin s Hamburgom, Frankfurtom na Majni i Hanoverom. Žukov je na to pristao. U listopadu Savezničko vijeće prihvatilo je niz pravila o zračnom prometu nad Berlinom. Prema tim pravilima, nad glavnim gradom Njemačke stvorena je Berlinska kontrolna zona, koja je dopuštala da zrakoplovi koji uzlijeću i slijeću s berlinskih aerodroma lete u radijusu od 20 milja ili 32 km oko Berlina. Time je zrakoplovima zapadnih saveznika omogućeno prelijetanje sovjetskog sektora u Berlinu i sovjetske okupacijske zone. krajem lipnja uspostavljeni zračni most prema Berlinu. Jedan od najglasovitijih pilota tog mosta bio je američki pilot Gail Halvorsen, poznat i pod nadimkom čokoladni pilot. Tako su ga nazivala berlinska djeca kojima je on izbacivao malene padobrane sa slatkišim. Prilaz Tempelhofu bio je sulud. Hitler je sagradio prekratku pistu i mi smo morali letjeti nisko nad tim bombardiranim zgradama, naglo se obrušiti na pistu i brzo se zaustaviti. S teretom koji smo nosili to je bilo izuzetno teško. Gadno vrijeme samo je pogoršavalo stvari. Najgori teret koji sam prevozio u Berlin bile su bačve benzina od 50 galona. Mislili smo, ako ikad sletimo s piste, samo da to ne bude s tim benzinom. Znate, bačve pune benzina, one su skliske i jako ih je teško vezati. Zato smo ih pritezali gumenim vrpcama, lancima, sužadi, samo da se ne kotrljaju za vrijeme leta. Posebno je bilo gadno za vrijeme oluja, Najbolji teret koji sam ikada vozio bile su boce mlijeka za berlinsku djecu. Gaden je bio i ugljen. Naravno, prevozili smo ga u velikim vrećama, ali svejedno je zrakoplov bio pun ugljene prašine. Ona je padala po podu, kablovima, kontrolnoj ploči. Isto je bilo i s vrećama brašne. Kad smo vozili takav teret, imali smo otvorene prozore i izlaze za nuždu, kako bi barem malo provjetrili zrakoplov. Svašta su nam tovarili u zrakoplov, ali što god bi utovarili, mi bismo prevezli do Berlina. Sovjeti su u čudu gledali taj zračni most. Mihail Semirjaga, koji je u vrijeme Berlinskog zračnog mosta bio član Sovjetske vojne uprave, ovako je opisao taj zračni most. Koristeći te zračne koridore, 250 zrakoplova, 150 američkih i 100 britanskih, slijetali su svaki dan u zapadni Berlin. Svake minute je slijetao jedan zrakoplov. Ja sam živio u kući iznad koje su na visini od 20 metara prelijetali ti zrakoplovi na putu prema Tempelhofu. Nismo mogli spavati od tih zrakoplova. I oni su dopremili sve u Berlin. Ne samo kruh, meso i mlijeko, već i ugljen i drvo. Oni su spasili zapadni Berlin. 12. svibnja 1949. nakon 11 mjeseci blokade Sovjetski savez prekinuo je blokadu Berlina. Sjedinjene američke države nisu sve nade polagale samo u transportne zrakoplove. Tijekom prve berlinske krize u stanje pripravnosti stavljeni su i bombarderi B-29 naoružani atomskim bombama. I tako je zapadni Berlin ostao na životu i tako je svijet dobio najčudniji grad na svijetu. Berlin je s jedne strane jako duboka izvidnica unutar e, sovjetskog teritorija. E, s druge strane možete na to gledati kao na izvanredno e, mjesto, kartu koje je, kako je Hrušćov rekao, da, da je Berlin e, su testisi zapada, E, dovoljno mi je samo da, da stisnem e, i zapad će e, uzviknuti. Pitanje je što je zapravo kome više odgovaralo, pogotovo kad je hladni rat dobio tu krutu formu i kad je postalo jasno da se granice više mijenjati neće, konačno da nikom nije u interesu da se granice mijenjaju i kada je svijet s prolaskom vremena zapravo postao kada je svijetu postalo normalno da imate tri milijuna ljudi koji su dvjestotinjak kilometara duboko unutar jedne zone e, i pogotovo kad je kasnije došao zid, da su oni ograđeni e, i da žive u jednom prostoru, mislim, i da taj dio svejedno funkcionira kao dio države koja je glavni grad Bon, negdje tamo daleko prema zemljama Beneluxa i, i, i jedan grad koji nikad nije sanjao vjerojatno da bi mogao postati prijestolnica jedno od najbogatijih zemalja svijeta. Berlin nakon 45. godine, bez obzira na podjelu, nije bio podijeljen. On je bio jedan grad i mnogi ljudi su stanovali u jednom, radili u drugom dijelu, bez obzira što su bila dva različita sustava i što su bile različite, e, različita organizacija e, života, ako, ako hoćete. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, kako je stand standard na zapadu rastao, mnogi koji su imali fakultetske diplome su radili često i bili prekvalificirani za poslove koje su svojevoljno prihvaćali na, e, na zapadu. Odnosno, e, plaće su bile toliko veće na zapadu da su mnogi željeli raditi tamo. Bilo je prijedloga da se povećaju plaće berlinčanima E, međutim, sam Walter Ulbricht, koji je bio tih godina šef istočno njemačke države i partije, je rekao ništa ne bismo postigli, ti ljudi bi i onako trošili taj višak novca na, na zapadu. Događalo se obrnuto, s obzirom da su šećer, brašno i neke druge stvari na istoku bile subvencionirane, dakle jeftinije, da su berlinčani iz zapadnog dijela odlazili po, to jeftine, po tu jeftinu robu u istočni dio i čistili zapravo dučane od nužnih namirnica jer je jednostavno im bilo povoljnije kupovati. Dakle, ta situacija, već na toj razini, jednoj najbenignijoj se situacija je bila e, nemoguća. Međutim, magnetska privlačnost zapadnog Berlina koji je bio forsirano razvijan isto tako, iako je cijela Njemačka imala izvanredan e, napredak, ali se to u Berlinu jako jasno e, vidjelo, kontrast je bio puno veći, on je privlačio ogroman broj izbjeglica. U travnju 1949. Bizonija je postala Trizonija. Francuski sektor udružio se u ekonomsku uniju koju su tvorili britanski i američki sektor. U rujnu 1948. godine parlamentarno vijeće od 65 članova, izabrano od njemačkih saveznih država pod kontrolom zapadnih saveznika, počelo je rad na nacrtu ustava koji je trebao predstavljati temelj buduće vlade u zapadnoj Njemačkoj. Vijeće je završilo rad u proljeće 1949. U svibnju te godine utemeljena je Savezna republika Njemačka, u hladnom ratu poznata i pod imenom Zapadna Njemačka. Glavni grad te države postao je Bon, maleni sveučilišni grad na Rajni. Ali sastavni dio te države bio je Zapadni Berlin, koji je stvoren od američkog, britanskog i francuskog sektora i koji se nalazio stotinja kilometara duboko u sovjetskoj okupacijskoj zoni kako se oporavljala ekonomija zapadne Njemačke i kako je počelo ono što će se kasnije nazvati njemačkim ekonomskim čudom, tako je Berlin postao sve veći magnet za Njemce koji su živjeli u sovjetskoj okupacijskoj zoni. Govori doktor Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. To su nezamislivi brojevi. Svaki šesti građanin istočne Njemačke je pobjegao zapravo na zapad, to je potpuno promijenjeno stanovništvo, događale su se nevjerojatne e, situacije da ste imali čitave fakultetske e, katedre koje su e, bježale, svi inženjeri, da su ljudi završavali fakultete da bi namjerno bježali, što je s jedne strane gospodarstvu zapadne Njemačke bilo potrebno. U vrijeme e, kad je gospodarstvo raslo, a dok nisu počeli dobivati gastarbajtere iz bivše Jugoslavije, Italije i ostalih zemalja, dotle naravno im odgovarala visoko obrazovana njemačka radna snaga koja je bila samo iz e, zone kojem su formalno upravljali Sovjeti, odnosno od 49. godine koja se zvala e, Demokratskom republikom Njemačkom. To im je odgovaralo i propagando i odgovaralo im je za razvoj gospodarstva. Međutim, naravno, sa suprotne strane su bili užasni poremećaji, jer oni jednostavno nisu na istočno njemačkom e, prostoru više mogli normalno razvijati svoje gospodarstvo. I to nije samo bio primjer e, glavnog grada Berlina, nego su ljudi dolazili u posjete ili u tobožnje posjete e, iz ostalih dijelova istočne Njemačke, sjeli bi na tramvaj i prevezli bi se u zapadni sektor i tamo se javili u jednoj od sabirnih centara i e, ostajali na zapadu. Dobivali dokumente, procedura je bila ustaljena, svi su zapravo znali kako to ide. I ono što su oni učinili je da su već 52. godine počeli razmišljati o tome jel bi se trebalo, jel bi se možda moglo napraviti nekakvu fizičku prepreku da, ne, da se ne bježi na zapad. Međutim, Sovjetski savez je bio oštro protiv takve stvari jer to bi bio jedan od definitivnih pokazatelja poraza. Već su jedan poraz imali 48. 9. godine sa zračnim e, mostom. mostom.